be blasting off, boy Ano bang mapapala ko sa ligaya mong dala? Bakit pag natapos ay wala ng halaga? Kahirap sabihin na ikaw ang pinaka Baka isipin ako'y mahina, anak ng tinapa Ano bang imahe mo ang iyong binuo? Daming naniwala hindi naman totoo Kanina lang naman tayo nagkakilala Kayo ang kasang halik ang kasanoo Huwag ka magpasapot Sarap lang ang dinudulot Kaya ang tingin sa kanya'y salot Di na ako magtataka kung bakit uh, Ang dami niya lalaking inaakit Sinuot na kanyang sapatos Pagkatapos makaraos, pwede ka nang umalis Ngayon alam ko na kung bakit tawag ng nakararami sa'yo ay babaeng may walis Bitch, di kaya nalang tawag ko sa'yo para hindi nila masyadong halata Di kaya nalang tawag ko sa'yo para hindi nila masyadong halata Di kaya nalang tawag ko sa'yo para hindi nila masyadong halata Ligaya na lang tawag ko sa'yo para hindi nila masyadong halata Ano ang sunod mong gagawin? Huwag ka mag-atubili Bakit ba ang dami mong gustong ipabili? Di ko yan kayang bilhin Sinabi sa akin sarili pero sa kanya di kayang sabitin Hanggang sa makuha na ang nais siyang balat Mga pangyayari sana di ipagkalat Bakit sa dinami-dami ng aking mga iniisip Ikaw pa ang napili kong ipamagat Huwag ka magpasabot Sarap lang ang dinudulot kaya ang tingin sa kanya'y salot Ang sabi mo sa akin ay huwag kang ikumpara Kung di ka mahal wala ang karapat na magmura Magkita tayo mamaya ikatlong palapag Kung mahuli tayo huwag ka nalang pumalag mga sinabi ko wag ka nang dumagdag Di naman lahat ang umaatras ay natutuwag Diba? Ligaya na lang tawag ko sa'yo para hindi nila masyadong halata Ligaya na lang tawag ko sa'yo para hindi nila masyadong halata Ligaya na lang tawag ko sa'yo para hindi nila masyadong halata Ligaya na lang tawag ko sa'yo para hindi nila masyadong halata Ligaya na lang tawag ko sa'yo para hindi nila masyadong halata Ligaya na lang tawag ko sa'yo para hindi nila masyadong halata Ligaya na lang tawag ko sa'yo para hindi nila masyadong halata Ligaya na lang tawag ko sa'yo para hindi nila masyadong halata